Charlotte Arlington Barnard, conata ancau kiel Claribel lau sia plum nomo, estis angla poeto cae componistino. Claribel comensis verci poesian kiel infano, cae igis unur la plei popularae cae successai componistoi de balladoi alla 1860 decaiaroi en Anglio. Si studis musicon con la pianisto William Henry Holmes cae la fama cantisto cae componistino Charlotte Sainton Dolby. Charlotte Barnard estis productiva baladisto cae himnoverquisto. En la dec iaroi inter la publicigo de sia unua verco cae sia morto en la agio de tridec hoc Prescau sen componajoi aperis en la listoi de eldonistoi, cae prescau dute quin pli estis publicitai poste. Plei multai el siai vercoi estis salonae balladoi, origine destinitei por heima musicludado. Sed Danke a la commercialertezo de la due chiefae subtenantoi de Claribel, sia il donisto Jean Bosset, cae sia instruistino Charlotte Saint-Andorbi, la canzonoi de Claribel atingis ciam pli grandain spectantaroin cae ciam pli professian stadioin. Si estis priskribita kiel uno el la plei y balad componistoi de tiu yaroi. Malgrau la frua morto de Charlotte Barnard, canto y estis auditai en y kaj y hejmoj por la resto de la Yarcento. Sia unua publika sukceso kiel componistino estis la balado la electo de Janet. Al gis sequis, mi ne povas canti malnova in canzonoin. Ciu vine dirios al mi kial, Robin? La quina matene, Mabel Monto, revenu al Erin, cae aliei same successai. Ancao, Claribel musicigis poemoin de verkistoi kiel Tennyson, Charlotte Bronte, Longfellow cae Charles Kingsley. Tiam, cie nun, estis rivalezzo inter seriosa cae populara musico. Musique recensistoi criticis la balado in de Claribel pro ilia troa sentimentalezzo. Sed, aliflanque, la publico postulis viso in ciu foie ciam ili estis presentitai. En tempo quiam concertoi estis la sola maniero por audi nova cantoin, Claribel havis la maloftan distingon de exclusiva contracto con Bussy and Sons, grava musicaldonejo, quiu havis proximume quarde Quin el ŝiaj en sia catalogo Gwynne Thomson acertas que Clary Bell estis la unua componisto en Anglio se temas prirricevitantiemon procenton de la profitoi pol avento de partituroi. Lau multae manieroi, sia cariero anonsis la commerce modelloin de la moderna musica industrio. Cun la habebletzo de partituroi cae pianoi en Victoriae Heimoe, la canzonoi de Claribel trovis largeam cae entusiasman ulluantoin. Ili ne estis tro mal facile canti, cae la piana acompano estis relative facila. A la 1860-e iaroi, cae la lasta parto de la XIX-a iarcento, sciai baladoi estis presentitai fare de la plei i cantistoi. Hodiau la nura canzono de Claribel, quiu estas vaste conata, estas revenu al erin. Tamen, gi esta generali nomita Irlanda popol canto, cae estas trovita en multe canzonai popol collectoi. En la frua iaroi de la dudeca iarcento, Nelie Melba cae John McCormack du el la plei el starei tiamai cantistoi, registris tium balladon ciui daure estas haveblei, bon chance transdonitai de la vaxa cilindro al pli modernai iloi. Gi ancau estis cantita fare de Mauren O'Hara en la filmo The Quiet Man.